Eh, eh, Zer nahiako, utxu alamando. Ez bata ez bestianik, utxu mandoka. Zer nahiako, utxu alamando. Ke berri hon entzule txumandoka o formatuan horra saikula. Egun euh, Charles Videgen garaieko hitz batekin agertuko saiku hitz ezitzen urtatzen inguian aiko bet saiku mintzatzen. Miel Mari Elosegi aldiz, akaldiz euh, seigeren mentiarat jamanen gytu Nafarroa konteri bezala sortzen zen garaialat eta Jose Antonio Azpiazuekin aldiz hama seigeren mentiarat jauzi bat eginen dugu Hunek astez aste garai hortako iskal herriko kronikak ekarriko beiteizku. Ahatzi gabe lauren txetxegoen jinen zaikula be kanto komendiu ekin. Txumadoka! gitin! Igante goizetaz lan egiten dudanez, usua agitzen zait mesaen entzutia. Eta beti bada eran hau noiz etoriko den zai gaudela. Hots haidu egoitea kumitatu igia. Noiz bait, ez dakigu noiz, et zaiku eranik noiz zinen zaikun salbazale baten haidu egoitea. Arte hortan, suposatzen dut, gue bizitza ahalbezala jaman behar duguda. Gainera, salbazale baten haidu egiteko kumita eginik zaikunaz gain, eren ahidu ez gira salbatuik. Nunbait kenka arguntian giela. Ez da meza baizik biharko salvamentia hitzamaiten deikuna. Hitzamaiten edo puk humita lusatzen geuaen haidu egoitea. Eredizione gusien etxai gori dien alderdi irautzala ieke, hitzamaiten deikie erandelako le grand soir hoi. Gai handi famatu hoie biharko da. itxetan, geofantasmatu horren haidu daudenak igana amesten die. A, ah, lehenago. Lehenago bizitza aizago zen. Lehenagoko gaztek bazakiten kantan eta dantzan. Leheneko iuska oaikua beno ederrago eta garbiago zen. Lehenago bata etzeko errespetu jabo bazen. Lehenago disiplina jabo bazen. Lehenago gizon eta emaztiak nula eta zer izan behar zien hanitxeze argago zen eta normalago zen. Atzoa eta bihara atzoko nostalgia eta biharko espeantza edo itxaropena. Istoia da, denboa ez dela ikuatzen. Atzoa gaurko bilhakatzen diala eta biharkua aldiz atzo. Hots, denboaren erota beti aitzina duan henian atzoa eta bihara beti kambiatzen diela. Eta gu, eta gu, oai bizigiela. Eta oai huni aipu guti egiten zaio eta egiten zaiolaik, usian ikusbeki eseskor batekin egina da. Ordian erran bezala, igana edo goeoa iso egitia kumitatu igia. Eta kumitahunek preso etxekitzen gutu, berriz araginen esten igan bati lotuik, edo bihar nurbaitek, salbazale batek ekarriko deikun bizi hobe baten ideiaen preso. Eta gugi haur, gaur behian, ezotegia kapable biziaren hobeki gozatzeko salbatzale hipotetiko baten beharrik badugia gue egunekoaen hobetzeko. Nurk hobeki daki, bakotsak zen beharra badugun hobeki senditzeko ez balin bagia gihaur. Nulaz, salbazale ez ezagun batek gu beno hobeki dakike zer dien gu behar pertsonal eta intimuak. Iganai pentsatziak, gehien batian nostalgiaz bustik den tristezia bat baizik ez duek hartzen eta geo hobe baten ekarle datekian salbazale baten haidu egoitiak, haen etzeko menpeko tarzun bat baizik ez du ekarten ene ustez. Ordian aipaldi hunen jabir iganak iganik geua geoko gaurko hau goza dezagun. Cher les Charles Bidegain, beti fidel, zerrekin egin? Bon, eh, eh sasoinak emanatzen du urtats. Urtats, urtatsarre. Ordean, nik bizka bat promozionatzen dudan hitza da hatxarre, indarktipi bat egiten dut, hastapena zen dut, baina hasiera eh, gabe ere bizitzen alda. Ordean, Lob, lobinga mini bat ba, eta urtatsarre, urtats, behaz da, astapena, ganduana, hartxarre, eta guk hola detzen ginuen iparaldean, kasik, deienetan, laportera zare bai urtatz, eta bestaldean deienetan erreten dute urte berri, besteri gabe. Eh? Orduan, hartx den, hartxa, eh, guk egiten dugunan, edo astapena, bon. Berba ez da biziki zientifikoan. Eh? Balitakek, eh? Balitak, dut, hatxi Orduan, lehen egiten ziren eh, kaduak eta opariak edun hartan, eta urtatxat ziren demora hartako opariak, ba, ordean ziren eh, daztainak, uh, eh, intxaurrak, berbada uh, behiratu ziren uh, eta urrak, eta, bon. eta jo diendea durzen zen eta erreten zen urte berri hon edo, Nafarroan egiten zuten urte berri zer datarrazu berri eta uraren gaina batea eta osasuna urtats. Eta uraren gaina nik dut bitaina trema bezala ez. Eta da gauzarik oberena. Eh. ni biztaian handi zentzun ditut, hor, pixka bat erringarri da, eta kantu ziren, ba, eske ere ziren eta erreten zuten, urte barri barri, txarri, txarri belarri. Dautanak ez dautana, e, eman, ena ustez, ehan zidut, intxaurtsu bi, iru mari montania, hatxoak dauta, uster rusaina. Beraz, lako zerbait etatzen zuten, haurrek eta hondiak ere bai, eta txerri belarri, urde belarri, ez? Oden, ez dakit ribeletit edo azpetit zederra duen. Eh? Ez du dena komprenitzen, baina entzuten da. Eta jo, bada beste mintzatzeko manera omen simudotarrez ereiten zena, ez dakit ala den, behaz egun batez aipatu dut zotalirunek, e, hortan hasten direla zotalirunak eta urtea ono egitekoa dela, eta zur izaiteko simudotarrak zion urteak ahoa luze dizu. Horen, erren nahi du, urtean alde batetik zer nahi aditzen, dertatzen aldela, eta kaso egin behar dela, errezer behin behar dela, ez dela dena eman behar urte, urte hartxarrian eta alako zu urtzia dali du. Ez da dit, handi zer haiten den, baina haize komprenitzen da. Urtiak ahua luze dizu. Bai, mm. pentsatzen dut ere urtzat badituela. <laughs> Beaz, uh, eh, ja, osararri durun, hori da, lehenik erreten duruna, urtatz, eta usarari hun. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko, itxumandoka. Bombe oekuan be kantuen haitia eman aldian izena ekenen, nolaz baite itxumandoka, eh? nolaz baita atzama Nikola, hau pifo azar, ataton? Babena gogo eta batetik etiko ah, Ale, ah, espikezak. Bon, ordean, eh, kantua duk eh, arraineri himnoa, eh, duk morrau kantariaren eh, azken kantoia. Eh, eh berriki plazagatia. Eta haste honetan entzundiat, eh, ez dakit irakurri, Kantabria golko hortan, bi enpresa handi nahi nola ikerketak egin ikusteko petrolioa bazenez. Egia duk. Eh? bai, bai, bai. Eta horra, buia, enguatzen, mena, ez duk posibleko, mena ez duk posible ez duk hori egiten alkoa. E, eh, sobera lan eusdik. <laughs> Eta gio, baile baitan pentsatzen dut, eta, eta bon, berdin izan entuk beti diende zonbait horren eh, eh, justifikatzeko. Eh? aldi horoz, e, olako sede zuzuak badielaik edo bitxiak edo, hala, Eh, animaliak, eh, ekologistak batuk horren kontre edo erritak zumbait eh, horren kontre altsatzeko, bena beti batuk eh, jo, olako seden justifikatzeko prest dienak. Euskal herrian eba, ez, euskal herri hipotetiko horrek ikendezan be autonomia energetikoa eta zer nahi egiten aldiak. <laughs> ba, ba, edo fracking, edo nahi dukanguzia, edo zerbait ontasuna badelaik, beti badia eh, horren justifikatzeko, horren baliatzea eh, justifikatzeko presdienak. dienak. Mm. Geo, geho, zea, e, hiko pentsatzen, oi pentsatzen aldean, hemen dei, ah, bai, mena nule ginen duk hiko din kontri bahi zota lan ilagiteko? Behala, mena ez gira lan ilaginen, edo <laughs> utziko diau lana, edo unez, edo, hala, Uh, e, ageriko, ageriko, mena, ala, mena, eh, ene bibian nik ez teat uh, pentsatzen, edo zuen gauza egiten aldiela, uh, wala, sistema pitili hori uh, irana horrazteko. Ala, ordean? Arrainenik, zer? Ala, ordean, arrainei himnoa, eh, eginen dugu, entzunen bai, mohrau kantagedia emanik. Ah, bulaz beteik. Wala, eta gora arrainak. txikiak egingo ditut patrikan gordetzekua Behatzen artean irristatuta garraio publikokua Eta galtzen bat dira hongi Eta aurratzen bat dira obetor beti berandu du direnek soinean era matekua era Garbigailuetan erabiltzeko kantua proposa Errepideko nola naiko paisai eskuz kateatuak Ustezko errudunen batxak Errugabeen zako polkak isilpekoak baina gerian noto arduekin barneratzekua barneratzekua Opera berrera bilgarriak auzoko kamika zertzak berik digabeko kantak maskotarik ez duten entzat Memoria ere itzali eiten da ez dugu enbat erik behar Beste dozena kantutan Arrainentzako Arrainentzako Hinoa, arraian pasaden hastian eta beni agirre ikusi dugu, ba, Nafarroako erregen azia, Toloza edo Toulouse, eh, her,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 Hortaz, e, arabiarrak e, atzera egiten dute, Ebraino, Ebron asentatzen dira, Zaragozan, eta baita ere Zaragozatik eh, bere liskarrak eta bere barneratze aldeak egiten dituzte Euskaldunen e, lurretan batez ere, oraingo Nafarroko men, Ribera eta Herrioxa eta Araba inguru guzti horretan.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 Itxemandoka, itxemandoka, itxemandoka, itxemandoko, itxemandoka argi dugu. Dispertsoarekin bukatzea beharrezkoa da, posible da. Urtarrilaren amarrean, Bilbon, arratsaleko bosterdietan, bi puntu ezberdinetatik abiatuko gira. Herriko etxetik eta lakasiatik. Guziak zabalburu plazan elkartzeko. Zurekin ere, lortuko dugu. Ni ere banoa kolektiboak Ipar Euskal Herriko eskualde guzietatik autobusak antolatuko ditu mobilizaziora joateko. Informazio gehiagorentzat idatzi nau nire banoa, eneo ubedikoitza nire banoa, abildua gmail.com elbidera. Euskal presoak, Euskal herrira orain. Nau. Mento nau. Ahora. Orange. Bai, biziki eh, maite dudan kantu zahar bat e, duk, zorion galderazko ikugarekin, eta hori da erzainak taldearen kantoe bat. Hau dena aldatu nahi nuke bigarren diskan agertzen zen, uste dut azken kantoia, ordian hitzak eh, karra e, elejaldeenak dira, berak zian uste dut ere idatzi kamarada, da, olako kantoe aminimat zorotzak, eta musika Josu Zabalaena. Odean, bigarren diskan agertzen da, eta hor, be, kontatzen dik amini bat dena badilako, bere bizian apartamendua, otoa, eh, frigoa beteik, eh, dena, Uh, voilà, eta amini bat emeki emeki horra da amini bat gure gizartearen kritikalat. Eh? Eta, voilà, ordean, uh, itzak entzun behar direla, uh, untsa komprenitzeko, bestelan ez baduzi untsa jarrikitzen interneten hori egungo egunian, Eh, zoriontsua, galderazko ikurra, erzainak, uh, letrak edo hitzak ja agertzen dira. Aski interesgarria da eta zorotzak eta kritikoak ere gure gehizarteari begira, soizu latanoita lau bosteko kantue bat dela, ale. Hmm. Beti behar mindian gutuk. Eta xuxentze bat egin behar diak egin behar diat, igan asteko kanto haitian, ustekat eh, eh, zeak uh, eh, eniaute kantatzen zian uh, ene haita ene txia defendetuko dut, nik bafosta tekstu edarako usteo txarri una indianak diera. <laughs> Eta dine txia bate hain, anurna zen uh, edo, Gabriel arresti. Gabriel arrestiena, wala. Bai, bai. On hor pu, senyala duk entzuliak badiela, bat pu. Bai, bat pu, bon. Mm. Untza duk, mena hoiz eginik, uh, uai, uh, astokeriak erraiten zraikitzen aldi gozuan. <laughs> eta bat ekartzan Obeda jatea pentsatzea baino Atorona maitia sopanen godina gu Ia pentsatzen badut burua lehtuko zai Ia pentsatzen badut burua lehtuko zai Ia pentsatzen badut burua lehtuko zai Jage ala Alamando. Nik Uchu Mandoka. Eh, Jose Anton Azpiazu zure aurkezpen baten egiteko, ba, oinatin kokatua zirela, baina azpeitia aldeko legazpikua. Bai, bai jaiotzez legazpikoa, Baino ja, umetan nire gurasoak emengoa ziren, eta aita Patrizio Etxeberria fabrikara junta lanera, Baina nik oinatira etorren nintzen oso gazterik. Eta hemen eman dut, nire bizimudu gehien eta hemen bizi naiz bertan. Unibertsitalari, errakazle, edo zer? Bueno, bai, egon nintzen azkenengo urtetan MU Mondragon Unibertsitateko irakasle bezala, baino azken e, hogei urtetan, erretiratu aurretik, egon nintzen hemengo unibertsitate zarrean dago instituto bat, soziologia juridika, hau da, gizarte jakintzak eta lege mundua lotzen hasidan e, teknika bat, hori lotzeko, eta mundu guztiko jentea torronea, hizkuntza ofiziala inglesa da, eta hor haritu naiz, hogei urtez, hemen argo, hemengo argitalpenak publikazioaren arduradun bezala. Mhm. Eta gero historialari bezala, bon, badira batzuk eh, erregeen historio eta datu eta gerra eta holako lego handitan agertzen diren eta gauzetan eh, badabiltzanak, baina zuk mm. nabardurak, gauzatikiak, egunerokoak bezala, zergatik hori? Beno, ni historian hasi nintzen, egon nintzen muga inguruko herri batean bizitzen lesaka, bera ondoan, muga, muga pare-parean, tango hizkuntza ere, iparraldeko hizkuntza egin lotura asko dauka, eta han, eh, handik bost kilometrona bizi zen Julio Caro Baroja etnologo, antropologo, historia gile famatua. Pio Barojaren joba. Eta arekin harremanetan jarren nintzen, eta hango agiriak, hango dokumentuak aztertzen hasi nintzelarik, ba, ikusten da, eh, historiak ofizialki erakutsi digutenetik kanpoko beste itxura bat daukala. Beste, egitura bat daukala. Eta hasi ginen, ba, eguneroko bizimoduko asternak nolabait e, ikusten edo ikasten. Eta hortik e, atere dira hainbeste gauza, e, Euskaldunak ez direla bakarrik e, baserrita, baserrita lusak utxak izan, baizik eta <coughs> batez ere merkatariak izan zirela, zergatik? Euskal Herria oso lurrez, oso pobrea da, oso txiroa da. Eta orduan, kanpora begira hon behar da, bai itxasora begira eta bai merkat, merkataritzara ere. Orduan hemen burnia hazi eta burnia saldu, gero garia edo ardoa edo janariak edo olioa ekartzeko. Eta mundu hori, merkatari mundu hori ni harritu arrit, ninduen, eta karo baroi jarrien gana joan nintzen esanaz, Nu, ni dokumentotan ikusten dut batez ere merkatariak, baserritarrak, bai, badire hor dare, baina historian sartzeko merkatari direta. Errantzidan, hor jarraitu behar duzu, hori ikertu behar duzu, hori ikertuta ez dagoelako. Eta orduan hasi nintzen, berarekin, tesia egiten, ba, tesia ni zenburua zen, Gipuzkoako merkatariak amaseigarren mendean. E, eh, sozidat, ibida sozial, e, eh, gizartea eta gizarte bizimoduak, amasigarren mendean, eta Gipuzkoako merkataria batez ere. Eta hortik, ba, tera nuen tesia, eta gero, beste, hainbeste liburu atera ditut, ba, gai oso ezberdinekin, adibidez, ba, linu kontua, hain garrantzitsua, eta emakumeen presentzia agertzen duena, historian zehar, gero izkutatu dena, gaur arte, baita ere gero itxaso mundua, ba, eh, arrantza, korsario mundua, iparraldekoak inburrukan, e-, edo ere bai, gero ternuakoa ere bai, eta ternuak gehienetan e, iparraldeko marinelakin eta adostasun batera ailetzen ziren, ba adibidez bilbokoak dirua jartzen zuten iparraldekoak itxasontzia eta gipuzkoakoak e, marinelak, eta joate ziren ternuara, beren abenturetara, mm. eta bueno, hainbeste gai horlakoak ikertu ditut eta nire burua dago bitokitan, gaur egun, hogeita bat garren mendean, eta gero amasei, amazazpi garren mendean, la zatitu da, zatitu mm. dago, eh? Eta... Eskizofrenikoa zaude. <clears throat> bai, nahiko, <laughs> nahiko baino, zorionez, <laughs> zorionez, nik oso aberatza ikusten dut eh, hor, olako gauzak, eta, bueno, gero, beste bizimoduak ere bai, bera, ontxe, e, atera naiz kalera eta esan nire esan dit. Jarri dugu, eh, datorren astean eman behar duzun itzaldi baten e, titulo bat, zela jarri duzu titulua, nik eh, berekin hitz egin da, eta e, erdera sartzen zuen, como ligaban nuestros antepasados, nuestros abuelos. Hau da, ze harreman zeukaten gizonak eta emakumeak, ba, oin berreun urte, oin 300 urte, 400 urte. <laughs> Eta, bueno, como ligaban, o como, que relaciones, ze errazio zeukaten, ba, gure arbasoak eta lakoak. Eta horra gertzen dira, hainbeste gauz, ba, txikikeri hoietan, historia ba, kasorik egin ez dielako. Eta nerezat, importantea hori da, geho borrokak, kondeak, eta alakoak badire, baino bestea antropologia mailan historiari lotutako maila hortan oso gutxi ikertu dalako, o garrantzia hundirik ez daukalako, edo izen handiak eh, ez daukatelako, baino herria, herriaren bizimodua horra gertzen da. Eta igual, errege eta kondeek eta horiek dutelako zere bai podere bat bermatzen eta ez eguneroko txiki gauza txikiek. Bai, hori da, ba, erregiak eta bere borrokak, beren eskontzak, eta eh, nolabait haundikeri hortan bizi dira, eta herrixeak ez daukate zer ikusirik, ez daukate erlaziorik, edo ez diote garrantzirik ematen. Ba, gero dokumentazioa erabiliz, ikusten da munduri ez ezaguna dela. Eta nire dokumentazioan eta nire ikerketetan hori agertzen da. Eguneroko bizimudua nola zen, gure Euskal Herri hontan. Beraz, eguneroko bizitzan gauza bat eh, importantan dena da, jatea. Eh? Eta zer, eh, eguneroko, ez dakit, janari aguntak, bada gaurko atala horrekin ideki ahal genezake, e, gehien bat, aziak, ez? Ez da hor, e, aragi eta historio, hainitz ikusten. Bueno, Pentsa, guk e, uste dugu baserria ikusita, eta hainbeste baserri zegoen gara hartan, baserri giroa zegoelako, orduan, uste dugu ba, baserritarrak ba, arrautsak, e, eh, aragia, e, untxiak, oioak, behia, esnea, dena libre zeukaterat oso ondo bizi zirela, baino, klaro, hemen errenteroa zirenak parte bat nagusierien bat bartzioten. Beste bat, zerbait erosteko, edo olioa erosteko, edo ardoa erosteko, edo arropak erosteko, arrautzak, irina, gari irina, ba, saldu inbertzuten, nolabait diru, diru pixka dortzeko. Eta ordun hemengo eh, janaria oso pobrea zan. eguneroko, osea, bizimodu normalerako, jente arruntaren dako. Eta jamba, ze jatezuten, ba, askok, ezerakin e, eh, hartu indako, indako ogia, taloa, takit, taloa, edo guk e, eh, iriakin indako ogi hori deitzen diogun tremesa. Ez da nola hartzen duen tremes hori, harto hartu ogia, <clears throat> oso fuertea da, oso nolabait astuna, estomagoan baina gara jartan ez zegoen astuntasunik ze gutxi zegoen berdin kolesterolik ere zegoen. Mm-hmm. Ze uste dugu berdi, bai, basarrian txarriak eta horrela, ez, txarriak ere hasi eta behin, urtean behin, urtean birritan hil, eta poliki poliki jatezena, beraz, ezten den gaitxotasunik eh, sortzen ez zuen abereak ziren. Egunero, ze jatez zuten goizean da horrela, ba, esne apur bat, esne apur bat, ba, hartzaiak berak, mendian bizi zirenak, askotan, e, esnea hartu beharrean gazura hartzen zuen. Hau da, e, sobratzen zen ura, uritxurako esnea, kolorea bai, baino, su, fundamentu gutxizkoa, ura taloak inadibidez, e, nahastuz, gero ba, babatxikia, jatekoan, eta ez duten ardorik eta lakorik, ura, zerbezarik ere, noski. Orduan... E, Barkatu, eta sagardoa, infamatu denak ituzkoan? Bueno, bai, bai, sagardoa, bai. Zag, hemengo janari, hemengo edari normalena sagardoa zen, berkea zen. Zegat izen berkea, norbera gehien zuelako. Hemen sagaztia, gozo, ugaria ziren. Ugaria ziren eta baserri gehien azeukaten oitura beren sagardoa egiteko. Beren sagardoa eta hor e, ezkion, bai, behasain ondoan, dago eh, baserri bat, non agertzen da, lehengo baserria zela izan zitekean. Eta... Hor, nabardura bat dago, esaten dugu baserria dago, eta baserrian barruan jartzen dugu makina bat, tresne bat, zagardoa egiteko. Alderantziz zen, lehenbiziko egiten zuten tresneri haundi bat, zagardoa egiteko. Hor garrantzitsuena, eta gero inguruan baserria, baserria babesten zuerin tresneri hori. Hau da, esan genezake, gizona makina baten barruan bizi zela. Mm-hmm. Makina bat, makina hori e, zen, sagardoa egiteko tresneri hori. Dolarea, hori zaio ditzen dolarrea. Bai, dolarrea, bai, hori da. Eta oraindik eh, nolabait, eh, hainbeste baserritan gelditzen dira zureko e, eh, abetan eta gelditzen dire markak, non dolareko instrumentala nola jartzen zanda jakiteko. Zagardoa oso garrantzizua zen, eta gero, <clears throat> adibidez, e, badakigu ternuera joaten zirenak, ez zutela ardorik eramaten oso garestia zelako. Batzutan, zer bai bai, baino normalean, zagardoak, kupelak, berreun litroko kupelak eramaten zituzten, ba, pilo bat, klaro, ura usteldu ikien zanbidean. Eta ura ustelduta gero ezin Beraz, ura ez zuten eramaten. Eramaten zuten, zagardoa. <clears throat> Gutxi gaixotze ziren. Hau da, e, garai hartan, e, oso arrunta zen, ba, nolabait gauza freskoak edaten jaten ez dituztelako, ba, ez limoiak eta e, eta frutak eta alakoak ez dituztelako. Baino hori ez bazuten e, gaixotasun oso normala zen eskorbutua. Mm. Eskorbutua, o, zerak e, hortzak erori, gero jan ezin, eta, bueno, jente pila bat hiltzen zer horrekin. Baino, gaur egun deskubritu dugu, sagartoak eskorbuton kontrako ahalmena zeukala. Osan, birtute bat zeukala, sagardoak, eskorbuto hori saiesteko, babesteko. Mm, mm, mm, eta egaiten da ere bai barkatu, eh, baina honi esker Euskal Arantzalek zutela lortu ternuako bide zuzena, itxas erditik pasatzea, ez zutelakoz urik hartu behar, kosteatik pasatuz eta hola. Bai, hori, hori arrunta da, normala da, ze <coughs> gara hartan e, eh, zagardoa nahiko aldin bat zuten, eta pilo bat eramata zuten, dokumentazio pila bat hori erakusten du, nola erasten duten, halako pipak edo kupelak sagardoz beteta, eta ara eramata zuten, eh, eh, eta gainera, jenteak e, egunean e, litro zagardo eta eraten zuen. Eta horrekin hori, ba, oixe, ez zuten inon geditu beharrik azore zen edo lako batzutan, eta zuzenea jote ziren, eta zuzenea goa ziren. Mm. Bueltan ere, bueltarako ere, bazeukaten sagardo hori, eta ordun oso mesedegarria izan zen hori. Itxi mandoka! Itxi mandoka! Itxi mandoka! lauren txigue kantoe karlia. badakizu, eh, talde berri bat agertuko da, eta eh, jadanik agertu dela, lura izenekoa. Eta eh, talde hori sortu dizu, inigo muguruzaka. Ah, ja, ba, familia musikalai hori. Voilà, inigo... Uh, itzalian gehien egoiten den uh, iruetaik bat duzu. gitarista, kortatun, negu gorriaken, hainitz eh, taldetan, Sagarroi, uh, hor beti izan da, kantoiak egin ditik, eh, diska paketa ere bai, eta hau da bere proiektu berria, badakite urte zumaitzuk uh, pausa hartu zila, familia zukupatzeko, iduriz e, be, okupatu dela eta <laughs> oi, eh, begiz lotzen aldela musikarat, bon, musika erakaslea duk ere, eta ordean hau da bere uh, eh, sede berria, Eta, bon, haintzin gusta bat ginean ediala bizpairu urte, bena berriz horra da beraz. Eta hor, talde urtan, emazte bat dizu kantan, uh, ane deitzen dena eta beraz hau kantan eta berarekin hor beste musikalari zumbait, ala nola usu haikin eh, ibili den eh, basu jolea Carlos Zubikoa eta ba, diska hortan badakit eh, bateriak egin dutila iban uh, lagri buru talde famatuaren jama kantarien semia bateri jole handia duzu bai Uh, neuriz? Ah, neuriz, ahondia baita, <laughs> bena ere trebeziaz ere, haida ah, ah. anistalde eta artistekin, eta beraz eh, disko hortan ere bateriak ezagir dut gio susenian ez dakit eh, beraz eh, aiko den ua, edo beste bat mena segur dena da diskan berak dutu, dutila bateriak egin eta beraz antzien gusta gizan uai badok deitzen den uek bada lehen kantoe bat uh, lagazken untan diska osoa agertuko da eta su, dudaik gabe ere eta taulan gainean ikusten alko ditugu ondoko aste edo hilabeteetan. Nik usteat entzündu da lahoi irratian, hemen akustika duk ez? Bo, akustika baduke otaike, basua, bateria, gitarra, baduke amon organua, gibelin eta kantak. Eh, aski kantu soil bat egin dezagun ez duko lako arranjamendu handik, eh? bena agian uh, eh, obe, zentagio taulan gainean eh, arra emaiteko ez duka eh, errez, ordean diska soila delaik, ebe errezago da ere susenian emaitia diskan agertzen den bezala. Tituluik badia? Titulia bada eta fene. F-E-B-N-E-H, e, ordean zakizera nahi duen, bena o, frango kanto epolita eta goxoa entzutekoa. Begiratu itxaso zertan urentzen den gue astehuntako utsumandoka eskerak lauren txetxegoen, Charles Bidegen, Miel Mari Elosegi eta Jose Antonio Azpiazuei eta emanaldi hau aste hartez zentzuten halbari maduzi etenue juntan, astizkenetan lauonetaik aitzina uskal irratietan ara hedatuik dela atiatia.